Sova Info. Održana je tribina pod nazivom Mirenje kao saveznik u rješavanju sporova i konflikata. Udruga SOS Rijeka, Centar za nenasilje i ljudska prava, tribinu je održala u vječnici grada Rijeke. Na tribini su sudjelovali profesorica Sanja Barić, odvjetnik Dalibor Čajkovski, sutkinje Darija Knez Grbčić i Iva Smokvina Dadasović te socijalna radnica Gordana Stolfa. Iva Tipović, magistrica prava te članica udruge, rekla nam je otkud potreba za tribinom. Pa mi mislimo da ovakva potreba za ovakvom tribinom se jednostavno javila iz e, prakse. Mi smo inače u udruzi također sve certificirane izmiriteljice i imamo znači i nekakvu e, intrinzičnu motivaciju za tim da e, se mirenje promovira i širi, ali nam jednostavno znači i stanje na terenu, da tako kažem, budući da pružamo i psihološko i pravno savjetovanje u udruzi, znači pokazuje da ljudima treba neka alternativa za sudovanje. Kako bi se po njenom mišljenju moglo studente pravnog fakulteta više zainteresirati za miranje, rekla je. Pa ja kad sam došla raditi u neprofitni sektor, onda je ovaj, meni kolegica, koja inače nije pravnica, znači pa ne može moje pravne možda vještine komentirati, ali je rekla, ja ti si tako kao oštra u komunikaciji, možda bi trebala malo poraditi na tome. I ja stvarno od svojih kolegica koji su nepravnice jako puno učim i mislim da nama, znači kao studentima prava, fali e, nekako rad na tim nepravničkim znanjima i vještinama. Znači bilo da su to komunikacijske ili neke druge interpersonalne profesionalne e, vještine. Mislim da bi e, znači, na, takve vrste edukacije definitivno trebalo više poraditi barem kao izborni, ako ne i obvezni predmet. Završen je četvrti po redu STIF i odlučeni su pobjednici u kategorijama igranog, animiranog i dokumentarnog filma. Žiri koji je odlučivao o najboljem animiranom filmu tu je nagradu dodijelio filmu Pusi poljske redateljice Renate Gasiorovske. Nagradu za najbolji igrani film dobio je film Ručak iranskog redatelja Ali Reze Gasemija jer problematizira degradaciju žena koja dovodi do potpune dehumanizacije subjekta. Poremećenost društvenih odnosa rezultira i raspadom obitelji koja je primorana na krajnje nemoralne poteze kako bi preživjela, stoji u obrazloženju žirija. Žiri za dokumentarni film najboljim su proglasili film Valentina, njemačkog redatelja Maksimilijana Feldmana, a i publika je mogla dati svoj glas, a odabrala je Pusi, te film Prija indonezijskog redatelja Juda Aditya. Flixbus je za one najbrže organizirao ograničeni broj karata po cijeni od 9 kuna. Karte su dostupne do srijede 25.10., a vrijede za period putovanja od 15.11. do 15.12. Frekvencije dnevnih i tjednih polazaka te točnije destinacije dostupne po 9 kuna mogu se detaljno provjeriti na www.flixbus.hr. Karte je moguće kupiti na www.flixbus.hr putem besplatne Flixbus mobilne aplikacije ili na prodajnim mjestima Flixbusa. Vrijeme je jaka mjestimice i olujna bura s orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14 stupnjeva Celzijusovih, a najviša dnevna između 14 i 19. Vijesti uredila i čitala Dragana Stojanović. Slušali ste Sovu Info.